Хуан Естрада заходився розповідати лордові, що сказала б з подібного приводу донья Тереса де Сан-Марін. А Наріта приніс пляшку зеленкувато білого зморозу саке і ту саму вчорашню чарочку, яка враз пішла по руках. Звичайно, подумав Булат, у нас попереду ще багато тижнів. Слова належали не йому. Їх винайшов Патлоу але час несподівано знову набув відносності і звичної ваги. А головне було саме в цьому. Десь під обід, коли люди розбрилися по своїх каютах, Булат уже знав, звідки треба починати. Мав лише порадитися з норвежцем або жаком Антуаном Мерсьє. Він звісив ноги і озувся. Та в цей час рипнули двері і увійшов з надвору Хоцудай. Вигляд у японця був таємничий і трохи розгублений. Сер, сказав японець, вас можна на момент? Будь ласка, Булат здивовано кивнув. На кухню, вточнив Хоцудай. Уже в коридорчику він докинув. З вами хоче поговорити Наріта-сан». У Неріти був ще більш розгублений вигляд, а губи марно силкувалися зійтись на жовтих випнутих зубах. Він довго не озивався, тоді щось у Хоцудая спитав, та той крутив головою. Після тривалої мовчанки Хоцудай нарешті пробелькотів. Наріта Санказе, що нам треба звідси йти. Це перевершило всі побоювання Булата і він не знав, що відповісти господареві, який мовчки ворушив губами під плитою та намороженим вікном. Як же тоді написаний закон Антарктиди? Булат ледве вимовив слова, сказані вчора самим же Нарітою. Але ж йдеться про стількох людей, не тільки про мене, сам собі доводив Булат, намагаючись віднайти сили для цього несподіваного поєдинку. Хоцудай переклав, і Наріта злякано замахав на нього руками. Хоцудай сказав, Наріта сам тез піде з усіма нами. Що? Булат аж замружився, глянувши на господаря проти вікна. Японці швидко заджерготіли, і Хоцудай уже трохи спокійніше відповів. Наріта сам казе. Стоїно дасть нам усі харці, які є на базі. Ми зможемо добре спорядитися і одягтись. У нього є два добрих собаки, каже Наріта Сан. Можна буде зробити два запряги. То що ж це таке? Булат поглянув на господаря, який вибачливо випинав вуста. Містер Наріта вважає, що смерть у дорозі не така страшна, як смерть з голоду. Хоцудай більше нічого не перекладав. Я просто мусив бути присутнім, знічено мовив він. Наріта сан просив перекладати. Булат ступив до дверей. Нехай він у цьому питанні звертається до начальника групи. Він сів на ліжку і думав про те, що могло спонукати Наріту сан до такої розмови. Незабаром увійшов Хоцудай, але й не заглянув до його каюти. Це нагнало Булатові ще неприємніші думки. І коли він ладен був звинуватити обох японців у якійсь незрозумілій змові, біля нього вмостився Хоцудай. Ви на мене не образайтесь, озвався він. Я не хотів устрівати в це діло, але господар так палко мене вмовляв. Булат хмикнув, дивлячись у вікно. Японці вірять у перевертнів, містере Хоцудай. Той глянув на нього з-під лоба і покрутив головою, лише згодом прошепотів. Мене це не менше здивувало, ні з вас. І не треба говорити іншим колегам. Тут він уже дбав про національну гідність земляка, і в цьому Булат міг його зрозуміти. Він не збагнув одного. Як це Наріта не розтлумачив нічого своєму землякові? і поставив його в досить хибне становище.